Escoltes Ràdio 77. Bueno, gràcies per venir tots. Eh, els continguts que, que tenim per avui són tres, és un poc multifacètic, a lo millor massa ambiciós, però bé, ho he fet molt resumit. Té primer una introducció al llenguatge radiofònic, que bàsicament és una cosa molt més tècnica i teòrica, Després te, farem una definició de ràdios lliures, un poc també posant com a cas el nostre cas de Ràdio 77. I finalment el documental, que dura 50 minuts, que és Ràdios Libres, les voces de la gente, un documental que malauradament no està en molt bona qualitat, perquè és impossible trobar-ho en millor qualitat, però bé, és bastant il·lustratiu i crec que farà molt millor la feina de, de mostrar un poc l'origen i, i la forma de, les ràdios lliures. Per començar, bé, eh, com deia, la primera part de tot serà la introducció al llenguatge radiofònic. Què entenen per llenguatge radiofònic? Eh, no se tracta de la paraula només, de com se de com s'ha de xerrar i tal, sinó que és un, és un tot. O sigui, el llenguatge radiofònic, quan xerrem d'això, eh, és tot el que composa el text eh, que s'escolta. Bé, per, perquè no veieu que m'estic inventant res ni motret de semània, eh, les referències bàsiques són dos llibres. Eh, de Armand Balsebre, que és el lenguatge radiofònico, que és mm, el llibre de referència en aquest tema, concretament la segona edició, i després aquest llibre que tinc aquí, el podeu veure, eh, que se diu Lenguatge, Géneros i Programes de Ràdio, que és eh, entre Pilar, María del Pilar Martínez Costa i José Ramón Díaz Unzueta. També és un llibre eh, de referència i resumeix part de lo que diu en Valsebre en el seu llibre. Bé, per començar, com hem dit, eh, el llenguatge radiofònic no és només una cosa, o sigui, és tot el conjunt d'elements, no? De què se composa? Primer de tot, la paraula, o sigui, eh, quan fem frases, no? Pues, amb el nostre codi que sigui, l'idioma que sigui, pues, tenim tot eh, el significat de la nostra llengua i com l'entonam eh, i com produïm aquest, aquest, aquests missatges també influeix, no? Ara ho veurem més endavant. Després la música, que també és un aspecte molt important. Després, efectes de so, que potser està bastant més desconegut o més menyspreat, però és un element clau també. I no confondre, també, eh, volia deixar clar, no? confondre el que és un efecte de so que puguis fer en postproducció amb el que és un efecte de so eh, pròpiament que és o una gravació d'un un ambient o un renou específic, no? I finalment, el silenci. que dius? Ah, com pot ser que el silenci sigui un element? pues és un element clau, perquè com veurem no té cap sentit tot el que més si no tenim en compte que hi ha silenci. Per tant, és un aspecte negatiu, com és negatiu de tot l'altre. Quan hi ha una ausència de so, o sigui, de qualsevol d'aquests altres tres elements, doncs, eh, hi ha silenci, no? Per tant, és molt important. Primer de tot, la paraula. Quines funcions té? Pot tenir eh, una funció enunciativa o explicativa, que ve a la més principal de, de totes, que és d'informar, quan contes una notícia, estàs exposant uns fets. Eh, següent funció eh, programàtica. Programàtica se refereix a eh, com se construeix una coherència interna dins el programa. Quan utilitzes la llengua per, per eh, estar xerrant del mateix programa, per dir ara entram en aquesta secció, eh, estàs escoltant ràdio tal, no? Eh, passam a no sé què. Quan dones un, una funció d'estructura dins un programa se diu programàtica. La funció descriptiva, bé, no importa dir molt, és descriure un fet o un objecte. Té bastant importància la ràdio perquè s'ha de descriure d'una manera que se pugui entendre, que gent pugui reconstruir allò que no està veient però que tu li estàs explicant. Després la funció narrativa, també s'explica per si sola, no? És eh, un relat, explicar una historieta, eh, en aquest cas s'utilitza per, per drama. El drama en la ràdio està cada vegada menys eh, utilitzat, ha quedat bastant arraconat i en certa manera tenim una ràdio que és informació i música. I després tenim l'altra funció, que és expressiva, finalment, no? Expressiva se refereix Eh, en els sentiments o sigui, i en, a eh, transmetre emocions una manera d'expressar. De, són un poc unes funcions que no són compartiments estancs, sinó que se van complementant i se van combinant segons els text. A veure, i l'argumentativa, clar, no, no la poden deixar, que és la que s'utilitza quan has de defensar una idea, no? En un, en un debat, un tertúlia, tots aquests eh, gèneres que siguin de contraposar opinions, pues, eh, s'utilitza llenguatge argumentatiu. Eh, passant a les recomanacions, o sigui, l'estructura serà molt senzilla. Cada element tindrà les funcions i, i recomanacions. Ara passem a recomanacions. Eh, el llenguatge, primer de tot, ha de ser bastant clar i concís, perquè tenim en compte que estem eh, xerrant per la ràdio, no, no és fàcil eh, fer-se idea perquè no, no tens cap suport visual, i més ara en una societat que està acostumada a tenir un, un estímul constant d'imatges, per tant, l'estructura ha de ser lògica, fàcil d'entendre, i bé, el màxim de senzillesa possible, no, no fer formes retòriques innecessàries perquè realment això l'únic que fa és avorrir l'audiència i que no s'entengui fàcilment eh, el missatge que vols transmetre. redundància per contrastar la fugacitat del missatge. Eh? això és importantíssim si tenim en compte que eh, ràdio eh, s'emet un missatge i és just aquell moment i després se perd, no? o per exemple que els oients van entrant i sortint, pues, eh, entenem que és un llenguatge molt fugaç, perquè eh, tant te poden estar escoltant ara com deixar d'escoltar o tornar-se a reincorporar després. Per tant, és molt important ser redundant, sigui, repetir les coses, no en excés, però, per exemple, una funció com veure més endavant, un indicatiu d'una ràdio que, que te serveix pues, per dir estar escoltant aquesta ràdio. I si la gent que s'acaba d'incorporar se situa eh, amb el que està escoltant. Un altre aspecte molt important és l'adequació del missatge al canal, és a dir, si estàs xerrant és un text oral i no, no ha de tenir característiques d'un text escrit. Si estàs llegint a la ràdio, perd un munt de, de qualitat, no? Perquè no estàs fent realment ràdio, estàs llegint per la ràdio, que són coses molt diferents. El llenguatge de la ràdio és oral, per tant, no ha de tenir estructures complicades, ni, ni anar-se'n per les branques, ni tenir estructures retòriques estranyes. Una cosa molt important que faré ara mateix, preparar i cuidar la veu, no? Pues, eh, beure un poc d'aigua, escalfar abans de començar, i sobretot una respiració correcta. Jo no soc molt bon exemple, però bé, que és un aspecte molt, molt important. Evitar un ús arbitrari o excessiu de l'èmfasi. Mm, molt sovint, i tristament, escoltam alguns locutors, tot el temps estan fent com accents, eh, així perquè sí, d'una manera arbitrària. Fan pujades i baixades contínuament, no? I l'èmfasi realment ha de servir per lo que és, eh, per un, ressaltar una paraula un concepte o una idea, no? però en moments puntuals, no així sense parar. Uh, bé, amb el tema de ritme, que també és superimportant, s'ha de mantenir un ritme uh, dinàmic que vagi canviant, però segons uh, eh, intenció del missatge. Si tu estàs explicant una cosa que és seriosa i més solemne, uh, evidentment tindràs un ritme menys frenètic que si estàs explicant alguna d'humor, per exemple. Cada, cada text té el seu ritme eh, adequat. Entonació. Bé, l'entonació és fer un, tot com una ona, no? Puges, baixes. No entrarem en qüestions més, més de com entonar i tot això, perquè no crec que sigui molt útil per nosaltres, perquè tenim més aviat una vocació amateur, però bé, teníem L'entonació pot ser eh, més aguda, no? Els aguts s'han d'utilitzar per expressions positives, per contrastar alguna cosa, o sigui, per ressaltar, perquè criden més atenció. Però clar, no se pot abusar d'estar de, sempre en agut, saps? Ha de tenir matisos eh, i tenir cada registre per cada funció. Una entonació més així de, de sons més mitjans, diguéssim, són més plans, o sigui, no, no destaquen Mm, i són, per tant, més neutre. I una entonació greu eh, és per una cosa o solemne o negativa, simplement tranquil·la, depèn de com ho utilitzis, no? però que és molt important tenir en compte que cada, cada entonació té uns significats. Respectar pauses. Bé, tot el tema de respiracions és bàsic i no fer-les de manera ni arbitrària ni ni tampoc eh, massa allargades, s'han de respectar perquè són importants, són com la puntuació d'un text i per tant s'ha de saber fer les respiracions bé i aturar quan s'ha d'aturar, en la duració que toca i quan no s'ha d'aturar doncs no fer-ne, evidentment. Un altre tema és l'alternança de veus. Quan estàs a la ràdio, si comences a, a xerrar tots de cop, evidentment, és un guirigall, no s'entén res. El eh, que s'ha de fer és alternar d'una manera mm, que sigui natural, però que no sigui ni, ni completament eh, sense ordre, ni tampoc d'una manera espontània que, de, de cada locutor que, que entri així directament. Ha de fer un, un poc de senyals així, encara que sigui en sa mà o com sigui, de que entrarà a xerrar, perquè si no, a vegades se trepitja una altra, no? S'ha de tenir en compte, no vol dir que no, no puguin sonar mai més d'una persona, però que si s'ajunten és un desastre. I bé, aquí ara un altre tema clau, la postura davant del micròfon, eh, que això, sí, com, <laughs> com, com dius tu, Toni, eh, a vegades tenim problemes, no? És bastant comú, perquè clar, no estàs pendent i estàs mirant d'una altra banda, estàs xerrant amb aquest quan estàs, saps, contant una cosa i, i te penses que estàs xerrant bé i en realitat estàs eh, enfocant malament sa, sa veu. Per tant, una postura davant del micròfon, tant el que és just davant, no? com també ben assegut a sa, a sa cadira perquè no sigui una postura incòmoda, perquè si és incòmoda, a la llarga tendeixes a canviar-la i per tant se sent diferent. I finalment un aspecte que és Mm, inherent de la ràdio és que és improvisar, no? Sempre ha d'haver un, un component d'improvisació i perquè sigui una bona improvisació, doncs tres punts clau. No xerrar de, del que no se sap, per no cagar-la, no sortir-se del tema, el mateix, no? Mm, si estàs xerrant d'una cosa no te'n vagis a un altre tema perquè aquesta improvisació al final el que fa és allargar el programa d'una manera absurda i no vas enlloc. I tercer, estar còmode davant del micròfon, que no se noti que estàs nerviós, no? Si ho estàs, o, o si pots no estar-ho, doncs molt millor, no? Que soni natural. Per tant, improvisació, doncs això, ni xerrar de la que no se sap, ni sortir-se del tema, ni estar d'una manera així antinatural, no?, davant de, del micròfon com si fos una cosa estranya. Segon element clau de llenguatge radiofònic, de música, Se pot entendre de dues maneres. La música com a contingut, que és quan tu poses una cançó en un programa, si és un programa musical, la música és el protagonista. Poses a, en primer pla i, i que soni la música no? fins al final. I després l'altre aspecte, que és el que realment ens interessa aquí, que és la música com a element del llenguatge incorporat dins un tot. Quines funcions pot tenir? Bé, la eh, primera funció, la referencial és positiva ornamental, que ve a ser una funció complementària. Està reforçant el que se diu eh, la veu. Pot tenir, per exemple, forma de coixí musical, el que, que se li diuen corxó musical. Bàsicament és posar una música que ha de ser bastant plana, monòtona, i que t'omple eh, aquests buits que en veu deixes sense omplir. Val? I després hi ha un altre que no s'ha de confondre, que és molt similar, que és el fons musical. El fons musical se diferencia del coixí musical en què li dona un, un, es, un ritme. O sigui, no només és que omple els buits, sinó que t'ajuda a, eh, a donar ritme en el discurs. Eh, un bon exemple per entendre aquesta diferència. El fons musical s'utilitza molt eh, en el llenguatge informatiu. Si estàs en un informatiu, posa una música més rítmica, més animada, que marca un temps a seguir. No? En canvi, un coixí musical pot fer una música així tipus jazz o alguna així perquè quedi de fons. Funció programàtica. Aquest és, es, jo crec que és el punt més interessant eh, de, així de, de la música perquè la funció programàtica són tots aquells, aquells usos de música que marquen eh, l'estructura del programa. És a dir, Igual que hem vist abans, la paraula programàtica, no? Quan utilitzes la paraula d'una manera programàtica estàs dient ara entram aquí, ara canviem aquesta secció o estàs escoltant aquest programa, no? I la funció de la música programàtica es amb diferents eh, tipus d'usos. Per exemple, la sintonia. Tothom supos que sabrà el que és la sintonia. La sintonia és una cançó que eh, identifica el programa només de sentir-la. Si tu sents un programa, eh, que comença, no? I sempre sol començar amb una cançó inicial. I aquesta cançó inicial és la sintonia d'aquest programa. És molt important que sigui una, una cançó que realment identifiqui, no? Pot ser una cançó famosa o pot ser una específica per aquell programa o una cosa així especial, no? Però sobretot ha de ser mm, única, si pot ser. Introducció. Una introducció és com una sintonia, però d'una secció. O sigui, cada secció pot tenir una musiqueta, sol ser bastant més curta, que introdueix aquesta secció. Una ràfaga. Una ràfaga s'utilitza com una coma o com un punt i a part. És un tros eh, de la sintonia i té una funció de separació. També se sol utilitzar més que res en el gènere informatiu perquè quan separes blocs temàtics pues, fiques una musiqueta que té a veure en la sintonia i te, te fa un pot de separació entre una cosa i una altra. També serveix per convidar a la reflexió. Si s'ha dit alguna cosa així com més profunda, a vegades se deixa com una ràfaga, no? Que moltes vegades s'utilitza amb una funció igual, simplement pujant la música que tens de coixí musical, no? Això és ben comú. Tens una música de fons, quan vols fer una espècie de pausa, el que seria una ràfaga, doncs puges el volum i baixes. Una cortina, següent eh, element, una cortina és, un, eh, és bàsicament com una ràfaga, però mm, específica de gènere dramàtic. Si estàs fent un, eh, un teatre per ràdio o una rondalla, que aquí s'utilitza bastant, a la ràdio mallorquina, tradicionalment, la cortina pues, va molt bé per separar escenes. Igual que en un teatre se passen les cortines, aquí fa com una musiqueta que li dona una transició d'una escena a una altra i te dona informació de què canvia aquesta, aquest bloc, no? Per això ve aquest nom, cortina de, de lo del teatre. I com musical, un cop musical ve ser com una ràfaga, però per fer un punt i final. O sigui, si tu tens una línia de, de temes, tu la vas dient, per separar-los cada un pots posar una ràfaga, i finalment, eh, com musical ve ser una ràfaga, però que acaba o cap a dalt, no? O és un cop perquè acaba eh, diguéssim com si fos la cançó del final. Normalment s'agafa de la mateixa sintonia doncs just quan acaba. Si combinem música i paraula, trobam que hi ha tres elements de, de funció programàtica que també són molt comuns. La careta és bàsicament una sintonia que té incorporada una veu igual que una careta d'un programa de televisió, és una musiqueta, i té la veu que ja t'identifiques el programa directament, diguent te el nom del programa, o diguent te els locutors que el presenten, però vaja, ja està gravat, eh? si, se, si se fa eh, en el moment, in situ, o sigui, no que estigui ja gravat com a careta, no se considera una careta pròpiament, saps? Ve ser una sintonia que tu li, li afegeixes la veu damunt. La careta és quan ja està eh, gravat així. Un indicatiu és eh, superútil en la ràdio perquè tanta marca eh, quina ràdio estàs escoltant com quin programa estàs escoltant. Hi ha diferents tipus d'indicatius, no? Més comú és aquest que és una musiqueta, per exemple, d'Ona Mediterrània, no? És una musiqueta així com a de fondo i diu Ona Mediterrània, i segueix allà, no? pues, eh, ja saps que estàs escoltant Ona Mediterrània. Eh, finalment, els eh, promocionals, el que se li diuen promos, mm, ve ser com un anunci propi, de la pròpia emissora. Te diu, escolta aquest programa de tal hora a tal hora, no? O, mm, que, o escoltes altre programa que també és molt xulo en, en aquestes hores. Se pot ficar a qualsevol moment de publicitat. Funció descriptiva ambiental i temporal es eh, serveix per això, per ambientar una època o un espai. Si tu poses una música àrab pues, doncs, la gent pensarà en una zona més de desert o de, de Sòria Mitjà. Si tu vols eh, fer una música de, que te dugui en el Renaixement, posaràs una música més d'aquella època, no? El millor tindrà pues, lleuts. Mm? I si vols fer una música que doni que te remeti l'espai, posaràs una música així de, de sintetitzador, algo així com molt sutil, no? S'ha de tenir en compte que cada cultura té les seves referències culturals a l'hora d'entendre quines, quins significats dona cada, cada peça musical. La funció narrativa, bàsicament, és una música que li dona un ritme a la narració. Això s'utilitza en el drama. Si, per exemple, ho comparam amb una pel·lícula, seria una música d'aquestes per quan va en plano seqüència o qualsevol cosa d'aquestes que van posant una música que acompanya la narració. I finalment la funció expressiva, que mm, com he dit abans, la funció aquesta se poden mesclar molt, però funció expressiva se refereix a quan aquella música te dona una, te remet unes emocions concretes. Moltes vegades se dona que una música ambienta i alhora transmet unes emocions. I doncs la funció expressiva se refereix només en, a, en aquesta música que dona una, una emoció concreta, no? te recorda eh, algo terrorífic o una cosa trista. pues això. Recomanacions de l'hora d'utilitzar la música. Primer de tot, seleccionar les peces més adequades per cada moment. No, si tu vols utilitzar una cançó per acabar un programa, pues serà una cançó la millor més animada, no? Perquè no decaigui el ritme. Per exemple. Una altra recomanació, molt en línia amb lo primer. No elegir per gust personal, sinó aquella que millor s'adapta. És a dir, tu te pot agradar moltíssim una cançó de David Bisbal, però si, si en aquell programa està xerrant de, de cultures exòtiques, per exemple, pues no pega ni, ni en cola i s'ha de tenir en compte això, no? O sigui, cada cançó té, té els seus usos i té uns significats que no són el mateix per uns i per altres persones, però que se pot entendre que una cançó de pop no és el mateix que una cançó de jazz ni una música, a lo millor d'aquestes indígenes super eh, exòtica. Per tant, cada cas, una cançó. No convé posar música acompanyant un diàleg, perquè mm, lleva pues, atenció d'aquest diàleg. Un diàleg sempre ha de tenir màxima importància el que diu un i el que li contesta l'altre. Si posa música de fons, eh, no sé que sigui un diàleg d'un drama, a lo millor que, que necessites un, una funció ja expressiva per de notar no? que, és, que està tensa la cosa, pues, és convenient no posar un diàleg eh, acompanyat de música. si ha de complementar la paraula, no pot destacar més. O sigui, no pot trepitjar. Si tu poses la música i te trepitges el eh, que estàs dient, doncs ja me diràs quin sentit té. Eh, per aquest motiu és molt important tenir en compte que les músiques que tenen veu tapen molt més a la veu que no una música que és instrumental purament. Per tant, sempre que que s'hagi d'escollir una música, per aquest cas, com han dit abans, pues, el que vagi millor i si hem de complementar ha de ser algo més monòton. Tenint en compte que els instruments i la melodia determinen emocions, significats, s'ha de tenir molt en compte. Si, un, si tu en una peça tens molta corda i, per exemple, tu vols fer-la fer, servir per una corda d'esports, que necessites dinamisme, doncs no, no, és, no és convenient posar xelos perquè mm, tenen una, una expressivitat més tirant a, eh, a sentiments. Si tu vols transmetre acció, no té sentit posar a eh, que, eh, segons quins instruments, no? Si vols acció, el millor és percussió, per exemple. Hi ha molt de matisos perquè hi ha molts instruments i cada manera de tocar-los pues, té un significat diferent, però bé, tenir-ho molt en compte que la instrumentació influeix moltíssim a, a quina funció té no han queden músiques d'estil massa diferents. això és de sentir comú. Si tu comences a posar músiques que no, no peguen en cola, si les vas encadenant, te queda un mejunge que és molt cutre. O sigui, no hi ha, no hi ha que ho escolti, perquè de cop puja de ritme, te baixa, és un desastre. Com a anècdota, si voleu, eh, quan estava fent les pràctiques eh, a última hora a ràdio, hi havia un anunciant d'una discoteca latina que volia que sonessin cinc cançons d'aquestes de moda, de les 40 principales, seguides i amb un marge d'uns 5 segons per cada una, no? I eh, les volies així com fos, i clar, a l'hora de muntar quedaven horroroses. Però si l'anunciant ho vol així, pues se li dona així, no? I, I és de lògica que si tu estàs canviant contínuament de cançó, que a més no peguen, pues queda uns altibaixos de ritme que és horrorós. I més encadenat així, a, sense cap transició de res. Bé, quan se combina la música i, sa, es parlar, diguéssim, la paraula, cada part, tant la música com la paraula, adquireixen nous significats. Això s'ha de tenir molt en compte perquè no és el mateix posar una musiqueta i ja està que xerrar a, a pèl. Perquè si tu li poses una música de fons, els els dos elements de llenguatge musical eh, agafen parts de l'altre. Si, si tens una, una música que té una funció així més expressiva, aleshores, quan tu estàs xerrant, arribes molt més en els sentiments, no? Si estàs reforçant el teu, el teu text amb música de fons, pues, pareix que el que dius té molta, molta més importància. Per exemple, eh, si escolta Milenio 3 de Níker Jiménez, te posa una música ja de, de fons i pareix que el que diu és una notició, no? A lo millor que t'està xerrant que, de que algú va veure una figura en un bosc i això ho sents a les dues de la matinada en, en poca llum i amb una música de, de fons que, que realment el realitzador d'aquell programa és un geni i, i te cagues i allò si ho, ho digués a pelo diries que està dient que, que et tirau ara aquí saps? De, perquè com ho diu sense, així sense música no és el mateix que si li poses una música de fons per tant tenir en compte això no? Tercer element de, de llenguatge radiofònic. Efectes sonors o efectes de so. Tant, tan és. Els efectes de so són, mm, com diu en Balcebre, un dels que vas a dir, dels autors que, de referència, és el llenguatge de les coses. Si la música pot dir-se que és com el llenguatge de sentiments, doncs, eh, els efectes de so serien el llenguatge de les coses. Pot ser un so, per exemple, real o irreal. Real vol dir que és una cosa que realment te fa una funció de representar realitat, perquè és un so que, que existeix. I real doncs, és un so que l'utilitzes d'una manera, com ho diríem, com més arbitrària, perquè no, no, és, no és un so que, que realment tu puguis vincular-lo a la realitat, però que te dona doncs, una certa gràcia, per exemple, un so així graciós, no? que se sol posar a eh, la comèdia, pues, seria un soi real, però que pot ser divertit, no? un boing o coses d'aquests. Després, una altra manera d'entendre-ho és com a naturals o artificials. Eh, els efectes de so poden ser naturals, és a dir, anar a enregistrar un so d'un cant d'ocells o, un, o, o aigua que, que cor, o poden ser artificials que tu el pots fer en un estudi. Això cada vegada s'usa menys perquè les, totes les ràdios han tingut una crisi brutal, no, no d'ara, sinó de fa anys, i ja no, pràcticament no queden tallers que facin eh, aquests efectes a posta, sinó que els agafen de bancs de dades i sempre són els mateixos des de fa anys. Després també els podem classificar com a simples o compostos. Bàsicament, és, si és simple, és un so tot sol. És un cop o jo què sé, una tetera, quan està servint, doncs tot sol, no? Si fas compostos, eh, vol dir que mescles diferents coses per donar-li una, una imatge eh, sonora, per exemple. Si tu vols transmetre efectes de so d'un camp, un camp posarà, doncs, eh, posaràs so de vent i el més probable és que posis una, una, uns picarols no? o alguna així de, de ramats, així de, eh, allà lluny, o si estàs a la ciutat doncs posaràs eh, sons de claxon i de gent que xerra de fons això seria un, una composició no? també se pot entendre d'una altra manera de, de veure és eh, autònoms o col·lectius els autònoms són els que estan en primer pla d'aquí que hagi posat PP no té res a veure amb el partit eh, igual que en, en el llenguatge audiovisual i de, en el llenguatge només d'àudio hi ha primer pla, segon pla, que seria un poc aquí, ara on estic, i tercer ja serien en, en els fons, i inclús s'hi afegeixen dos més, no? que són molt específics. El, el pla de fons, que és simplement per donar un fons sí, molt, molt, molt quasi imperceptible, i el llenguatge que és el primeríssim pla, que diuen, que quan t'apropes molt, molt en el, en el micro i fas... mm, bé, xiu-xiueges, no? O sigui, fas un susurro. No, no se tracta de cridar més, perquè sigui un primer, primeríssim pla. Bé, i com deia això, poden ser autònoms, és a dir, que sonen en primer pla, o col·lectius que estan allà de fons, t'ambienten. Eh, recomanacions per utilitzar no se poden utilitzar de forma arbitrària, evidentment, o sigui, tenen un significat, doncs tu no utilitzes un efecte d'això així per, per anar omplint. A vegades s'utilitza això a la ràdio. Van posant sons, vinga, que vagin sonant, no? I no, no tenen cap, cap ni peus. Ho posen per, per fer gràcia o... que a vegades no la fa, sinó que de, el que fa és demostrar que no tenen cap creativitat. Per tant, no se n'ha d'abusar, eh? segon punt, no s'ha d'abusar. Uh, bé, sons aguts i reiteratius uh, s'ha d'anar molt alerta perquè realment molesten. Es, uh, ho està escoltant, si vas sentint sempre un clink, clink, algo així que se nota molt, encara que sigui de fons, acaba cansant. I per tant, no s'ha d'utilitzar gaire. Si s'utilitza que sigui un, un cop, però no, no està sonant allà clink, clink, clink tot el temps, o mec, mec, saps? No, no pots estar interferint d'aquesta manera. Però en el tema de muntatge, però és molt important com, com ho mescles, no? com, com poses uns sons i uns altres. Si tu comences a posar 50 sons, te queda ja una massa que no s'entén res, no? queda massa saturat. Si en poses massa poc i els deposes seguits, de manera encadenada, se notarà que és un, que és un pastitge que has fet a lo, en 5 minuts perquè no li has donat profunditat de camp, diguéssim, no? No, no té un llenguatge estructurat eh, segons eh, a la distància, no tens un so de fons i un so davant, sinó que pots tenir-ho eh, encadenat a lo cutre. Per tant, el muntatge és important. Quan faci selecció d'efectes sonors, pues, s'ha de tenir en compte que eh, quan tu els utilitzes és per, per eh, acompanyar un contingut o per crear un contingut, perquè també poden tenir significació pròpia, no? Però mai fer-ho al revés. Mai agafes la teva biblioteca, menys que tenc avui, i vas fent segons el que tinguis, perquè aleshores si està condicionat a, a, el que tu tens no, no estàs fent un, un text pròpiament, sinó que estàs pues, agafant com si fos un poema així surrealista, no? Perquè tu estàs agafant coses que tens allà i, i improvises algo. No, no se trata d'això, se trata de, de que tens una, unes necessitats i vas a cercar aquells sons que necessites. En els programes informatius no s'han d'utilitzar, si pot ser, els efectes sonors, perquè realment mm, és un, és un gènere molt seriós i no, no queda bé. La música tampoc no s'ha d'utilitzar, a no ser que sigui simplement per donar-li un ritme. Bàsicament, jo diria que es, està prohibit posar um, sons eh, així artificials, perquè si és un so ambient d'una gravació, sí que la pot posar, però si és un so que tu l'estàs afegint allà, estàs manipulant la eh, informació. I bé, passam ja a l'últim eh, element del llenguatge radiofònic, que és el silenci. Com hem dit, sempre se sol deixar de banda, inclús les primeres teoritzacions ni se xerrava, però és, és bàsic, perquè que hi hagi una ausència de so significa eh, també una cosa. I perquè el so tingui sentit ha d'haver un silenci. Per tant, el silenci té molt a dir que pot entendre com un buit sonor gramatical, pot servir com a punts i comes, perquè tu quan fas una frase no, no és una, una retaïla, no? O sigui, no, no, arriba un punt que t'atures, fas una pausa i després continues, fas una més llarga, per tant, té un sentit gramatical dins la frase. El silenci entès com a pausa ve un poc en aquesta línia, però se refereix sobretot a la respiració. Quan tu fas una respiració, eh, per, s'ha de respectar perquè, com ja ho hem dit abans, si, si no el respectes, a part de que te queda gramaticalment incorrecte, doncs no faràs bé la frase perquè necessites respirar, no? També s'utilitza el silenci per suggerir tensió o reflexió. Si estàs explicant algo que té una importància, eh, és preferible deixar un moment de silenci. O si hi ha eh, algun fet que, que xoca d'alguna manera, pues, tindrà el seu espai de reflexió, no anirà directament darrere una altra cosa. Aleshores s'han de respectar aquests usos que són de sentit comú, bé, com quasi tot el que hem vist, és bastant de sentit comú. I després també se, se pot utilitzar, o, o més que se pot utilitzar, seria més correcte dir que existeix eh, silenci com a nexe interactiu, que això se refereix a quan hi ha un, una eh, taula rodona, una tertúlia o un debat, entre cada interlocutor ha d'haver un silenci eh, que seria aquest nex interactiu. No pot ser que vagin eh, aferrades les dues intervencions. Ha de tenir un moment que també t'ha permet reflexionar el que s'ha dit eh, i, i enganxar un altre. Que se, se noti que hi ha una diferència d'interlocutors. Ara ja mm, passam a les recomanacions de silenci. Mm, convé de, eh, el silenci s'ha de respectar, però bé, mm, no, no convé sobrepassar 5 segons perquè després pareix que tens un falla tècnic. Si tu deixes més de 5 segons, eh, moltes vegades, tenint en compte que hi ha gent que està sintonitzant just en el moment que tu deixes aquests 5 segons, pot interpretar que ja no hi ha cap emissora. Per tant, molt alerta eh, amb el silenci. I per lo contrari, tampoc no pot ser massa curt, perquè si el fas massa curt, aleshores no té la funció que té, no? Si, com han dit, ha d'haver un, un punt i a part, i tu en, ja tornes a començar amb una altra frase, t'estàs carregant la importància d'aquest silenci i també la importància que li dones a la frase anterior. En el cas del drama, sí que pots deixar un silenci més llarg, perquè tu ja mm, parteixes de la base de que l'oient està escoltant tot, tot el relat, no? Per tant, si hi ha una pausa que, que és important perquè li dona aquesta serietat o, te, o dones informació de que l'altra persona està pensant o pot ser que simplement sigui una pausa que, que reflecteix un silenci real dins aquella narració, evidentment l'has de respectar perquè si diuen que està tot en silenci, no té cap sentit que se succeeixin sons contínuament. Si estan xerrant a la narració d'uns fets que ocorre en un lloc silenciós doncs no pot anar tot tan seguit. Com hem dit, serveix de puntuació i també serveix per subratllar el que vols dir. Per tant, tu quan fas una estructura una, una frase, tens moments que atures, continues, atures, eh, pots anar variant no? segons cada, cada funció, si és un punt i a part, té una duració, si és un punt final, doncs té més duració. I si no els respectes això, no, no li dones importància a lo que has dit abans, no? Per tant, subratlles text. També una altra, una altra recomanació important. No xerrar ni massa lent ni abusar de silencis. I si ho combines les dues coses, ja, vamos, és que no hi ha qui ho escolti. Perquè no hi ha res que cansi més un oient que sentir algú que va xerrant així molt, molt, molt lent no? i que va deixant pauses contínuament, per tant, ha d'haver un mínim de dinamisme. Bé, ara que hem vist els quatre elements, podem veure aquest mm, esquema, que bé, en una banda tenim el que és pròpiament llenguatge radiofònic, que és la paraula, la música, els efectes de so i el silenci. Després eh, intervenen dos elements més, que és el tecnològic, és a dir, els micros que estàs utilitzant, eh, taula de mescles, tot això, perquè això pot tenir interferències tant a propòsit com sense voler. Per tant, si tu utilitzes un, un software per editar en postproducció, aquí intervé la tecnologia per donar-li significats diferents. I l'altre element mm, superimportant, evidentment, és, és qui s'està escoltant, és gent. Per tant, tenim el llenguatge, el llenguatge radiofònic, la tecnologia i gent la gent interpretarà eh, la seva, la seva percepció subjectiva pues, que és el que tu has construït, no? Però en conjunt formen aquest sistema semiòtic mm, radiofònic. Bé, semiòtic vol dir de significats, no? Com se crea. Ara, si vos pareix, ja passem a la següent fase d'aquesta presentació. Si teniu alguna pregunta, alguna, alguna correcció a fer o alguna de lo que han dit abans, podeu dir ara. No hi res a dir? Bé, la següent fase de, de l'exposició, com havien dit ja que és un poc multifacètic, eh, la definició de les ràdios lliures. Bé, algú d'aquí sap o sigui, quina idea té de ràdios lliures? Algú s'atreveix a dir-ho? Ningú s'atrevirà. Bé, bé, bé, bé, de una ràdio lliure, almenys jo entenc, una ràdio ciutadana que no depengui ni de cap empresa ni de cap estat i que dongui un poc veu eh, a la major capa de població possible. És a dir, que, que sigui una ràdio oberta on la gent en general pugui participar sense dependre dels seus coneixements, creences o, o aquest tipus de qüestions. Bé, t'has apuntat mm, quasi tots els punts claus que ara veurem. Primer vos, mm, vos he posat aquesta cita del manifest de coordinadora de ràdio lliures de, que se va, bé, encara existeix i aquesta cita és del 1983 quan se van reunir per fer un manifest i fer una espècie d'estatuts a nivell estatal de tota Espanya de que és una ràdio lliure que entenen, que entenen ses pròpies ràdio lliures que, que, como función y a funció i quina caracterització. diré que estoy escoltant. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, los radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones, criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa o indirectamente. Aquí hi ha molta informació, però ja veiem que tenen una intenció clara de, de contrarrestar la eh, funció que fan els mitjans de masses i que quan ja de, bé, sonarà molt, molt, molt acadèmic, molt pedante, però bé, com deia eh, en Horkheimer i Adorno, que són els pares de la teoria, teoria crítica, doncs els mitjans de comunicació de masses el que fan és alienar a la població no? eh, homogeneitzar amb uns, amb uns continguts que tothom coneix, tothom xerra de futbol o xerra de la pel·li que van posar l'altre dia perquè ho han vist eh, en els mitjans de massa, creen un, una opinió eh, a través de la gent de setting, és a dir, posen damunt de la taula el que se dirà pels informatius i el que no se diran els informatius, Lo qual no vol dir que no hagi passat, però per la realitat quotidiana dels ciutadans serà igual, serà com si no hagués existit, perquè no estava a la gent de aquesta. Per tant, el poder de, dels mitjans de comunicació de massa no és una tonteria, no és que sigui una paranoia, és que és, és real, és molt potent. El que passa és que és, a vegades, sutil. Per tant, les ràdios lliures surten un poc amb aquesta idea de contrarrestar aquest poder de, de persuasió i de manipulació dels mitjans de masses i eh, també, sobretot, a donar veu en aquests col·lectius que no surten saps? i a participar en, en la comunicació, en el procés comunicatiu. Ara passam a, a veure els punts clau que també ho deien en aquest manifest. Primer tot, eh, això és tal qual el que sortia en el manifest, un caràcter no professional atendiendo, entendiendo que la comunicació no debe ser un medio de lucro. És a dir, ja és una, un posicionament amateur de la ràdio per la ràdio, ho fa simplement per eh, amor a l'arte, que diuen. Segon, eh, segon punt, un funcionament autogestionari, que això no vas apuntar, Guillem, però tot el més sí que estava molt correcte. És bàsic que per ser una ràdio lliure tingui un, fun un funcionament autogestionari, és a dir, que, que, que les persones que prenen les decisions són les mateixes a qui les afecten aquestes decisions. Això vol dir que hi ha una assemblea que decideix eh, com s'administren aquests diners, eh, amb què se destinaran, eh, què és el que cal fer de, de cara a un futur. Totes aquestes decisions s'aprenen d'una manera assembleària perquè s'autogestionen. No? Ells mateixos, que estan ficats, els mateixos membres, prenen les decisions. A diferència d'una empresa, que és un propietari que te diu de cara al futur eh, s'ha de fer això, això, això, i invertirem aquests diners aquí i allò allà, no? Això és la diferència. Després, deien, somos autónomos, la radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico. Clar, eh, això té a veure amb el concepte d'independència, no? Ells eh, utilitzen la paraula eh, autònomos, però bé, ve de ser reclamar independència als mitjans. Com que no són cap empresa ni tampoc és un mitjà públic, no, no són dependents de, de cap dels dos. A més, també s'ha de tenir en compte que eh, tot i que pugui haver molta simpatització amb sindicats o organitzacions polítiques, tampoc no, no se deixen mai a una ràdio lliure pròpiament dita entrar, eh, diguéssim, a ser oficialment una, una ràdio d'un sindicat. Perquè aleshores, d'alguna manera, perds aquesta, aquesta llibertat. Ja no es podries dir que és el ràdio lliure perquè seria la ràdio d'aquell sindicat o d'aquella organització. Per tant, les sigles Mm, són les pròpies de la ràdio, no de cap organització. Tot i que, com dic, moltes vegades estan els micros oberts, igual que per la, per la gent del carrer, pues, a gent d'organitzacions polítiques que tenen alguna a dir i que no ho poden dir a altres mitjans. I aquí entres quart punt, que és una ràdio participativa, com bé deia Guillem, que és bàsic. Si vols fer uns mitjans diferents, s'ha d'entendre l'estructura comunicativa d'una manera horitzontal, no vertical. Per tant, eh, s'ha d'entendre que dins aquest procés eh, comunicatiu no s'ha d'excluir en els oients, sinó que se'ls ha d'integrar. Ara, en les noves tecnologies i eh, el que és eh, conegut com les xarxes socials, doncs tenim que tots els mitjans convencionals permeten a els oients dir la seva opinió, no? I ja apareix que és, uà, és, és oient aquí Eh, ara ha canviat tot perquè té una relació de proximitat. En realitat, no ha canviat tant, perquè tu, abans, només tenies la possibilitat de dir-li a sa cara si te'l trobaves per carrer en el locutor que t'agradava molt el programa o no t'agradava, no? Ara tu li pots fer un comentari per Twitter i la gent pot saber quina opinió tens, però realment tu no pots anar allà i dir eh, que me fa ganes eh, fer un programa. Te diran, vale, quins patrocinadors tens tu? saps? Necessites uns patrocinadors per allà. O has d'enviar eh, el teu currículum i esperar que te contractin. Pues, eh, una ràdio lliure és participativa. Tu envies una proposta de programa i no sé que sigui una cosa molt allunyada de, del projecte, tens cabuda perfectament. O simplement, com a col·laborador puntual, sempre hi ha aquesta obertura de cara al públic. Per tant, és un procés de comunicació horitzontal. Això és bàsic. Cinco punto. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Això és un poc el que deia la primera frase que necessita, que se necessita mmm, ja no només crear una alternativa, sinó influir eh, en, es, en, el, en el mateix conjunt de mitjans, no? el que és tot el sector. Si tu fas una ràdio lliure, eh, però òbviament una ràdio lliure no només és una ràdio on tu pots fer programes que no, no els podries fer una ràdio convencional, sinó que també influeixes en l'opinió pública, no? intentes eh, carregar-te un poc aquesta centralitat de la informació, no? aquest monopoli. Si tu estàs introduint conceptes nous que la societat no coneix perquè no d'altres d'altres mitjans no els utilitzen, doncs d'aquesta manera pots normalitzar maneres de veure el món que d'altra manera no, no tindrien més penetració social eh, a part de cercles tancats. Y sisè punt, que digo, finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y, y las opiniones sin limitación. Vale, aquí veiem que eh, la llibertat d'expressió prima en un mitjà lliure. Aquí vull puntualitzar un parell de coses en general de les ràdios lliures. És que les ràdios lliures realment tenen una definició política prou clara. O sigui, són ràdios llibertàries, són ràdios àcrates, és a dir, tant per convicció dels membres com per la pròpia definició del mitjà. No podem dir que és eh, un, un mitjà, com ho diríem, apolític. Això seria bastant absurd perquè se, se, tan, tan l'objectiu que té com el propi funcionament i la manera d'entendre-ho ja, ja és revolucionari, no? Lo, lo qual no lleva que després pugui entrar gent que mm, no difereix eh, enormement d'una ideologia eh, a lo millor anarcosindicalista o anarcocomunista, és igual. Però la manera d'entendre el procés de, com eh, de comunicació obert a tothom, autogestionat i amb una vocació de, de, de servei a la comunitat, no? És a dir, el eh, millor no seria adequat dir servei públic, però sí eh, servei de comunitat, doncs evidentment estan xerrant ja d'un projecte que per definició seria llibertari. I bé, ara ja mm, no sé si mm, crec que no m'he cap punt important a les ràdios. Si voleu, mm, us puc xerrar un poc més d'altres tipus de, de ràdios alternatives, perquè no són ràdio lliure. Crec que és important eh, fer referències a ràdio comunitària. El concepte de ràdio comunitària és molt similar, però té uns matisos que són importants. La ràdio comunitària sí que mm, té un, uns ingressos per publicitat, saps? No, no va renyit. A la ràdio lliures no... Tot i que hi ha alguna excepció, però mm, per definició no hi ha publicitat, doncs, eh, mostren que en les ràdios comunitàries sí que pot haver publicitat, s'accepta. El que sempre és de comerços propers, saps? De coses així, de comunitat també moltes vegades tenen subvencions públiques. Saps? Per tant, en certa manera, tot i que ha de ser independent perquè és una iniciativa privada, saps? és una iniciativa que surt de la societat civil, eh, pot ser que, que amb aquestes subvencions hi hagi un component de pressió. Igual que amb una publicitat hi ha una certa pressió de l'anunciant que no vol que se diguin segons quines coses o tot això, no? de totes maneres, com que és un, en un marc tan petit, no? un, tot a una escala tan petita, és pràcticament ridícul pensar que hi ha unes pressions reals, perquè si és comerciant de debò no vol que diguin segons quines paraules o tal, pues, simplement pues, intentaran fer que canvi d'opinió o ja agafaran un altre comerciant. No, no és que tingui allà molt de diners en joc, no? Per tant, s'independència d'una ràdio comunitària, en principi, també ha d'estar garantitzada. Eh, no sé, si voleu comentar algunes coses, eh, vos fas el micro, si no ja passem a... Eh, tu? Més que res és fer una matització que pel que veiem, així pels punts que has posat principals, llevant el caràcter no professional i el funcionament autogestionat, els altres punts són els mateixos de les ràdios públiques, com pugui ser eh, Ràdio Televisió Espanyola o IB3 Ràdio, que diguem que així, el que, lo que ve a demostrar això és que eh, ràdios lliures en final neixen com una mostra del fracàs de, de ràdios públiques que sobre el paper i com a acte fundacional haurien de ser independents, participatives i, sí, diguem, i obertes a, per la població, però al final veient el que tu has dit, que si tu vols xerrar a IB3 Ràdio o, o a Ràdio Televisió Espanyola, te trobes les portes tancades a no ser que envies un currículum o, o una cosa d'aquestes. Si en el final és el propi sistema que obliga a sorgeixin aquest tipus d'iniciatives. I bé, i després també volia matitzar una altra cosa que, que has dit, que és el descomponent polític. Jo crec que, bé, com tu ja has assenyalat, les formes són molt importants i per molt que tu tinguis una ràdio que igual ni, ni sa pròpia, ni sa pròpia gent que impulsa la iniciativa té què sobre-ho. Per tu, I no té per què la ràdio tractar temes polítics purament. Per una ràdio que ja té un sistema organitzatiu de ràdio lliure, jo crec que encara que no digui sèries de política, ja en exemple eh, ja estàs comunicant un, un tipus de política, no sé si m'explico. Exacte. Així nosaltres tenim, sí, nosaltres tenim una, una ràdio lliure, tenim programes on no seran de política, com el nostre mateix de... Bé, no, exacte, el que dic, el que dic, no seran directament, però simbòlicament ja estem comunicant una forma d'organitzar-se i una forma de, diguem, de transformar el sistema. Per tant, jo crec que en el final no se pot no comunicar de política. que una ràdio lliure és impossible. <clears throat> Bé, doncs sí, eh, realment el que tu has dit, el primer de tot, eh, la gran clau en tot aquest tema és que són iniciatives de la societat civil, per tant, iniciatives privades, però que tenen vocació de, de servei públic. És a dir, que com bé dius, si, si els serveis públics fossin realment eh, un model a seguir, que fossin perfectes, pràcticament ningú se sentiria exclòs d'aquest procés comunicatiu, per tant, no veuria gaire necessitat de, de fer altres coses. Simplement ho farien a un nivell més local o alguna així, però no hi hauria aquest component de reivindicació d'allò que no se fa bé. Um, bé, si, si de cas, uh, eh, podem passar en el documental, que duren 50 minutets, i crec que hi ha unes reflexions molt interessants. Uh, documental eh, se titula Radios Libres, las voces de la gente, i va ser realitzada en 2005 per l'Associació Cultural La Tripulació del Comodín, així com s'ha I bé, és un documental que mescla el llenguatge radiofònic amb llenguatge audiovisual perquè té una continuïtat marcada per una espècie de programa de ràdio fictici que va estar intercalant amb entrevistes. A nivell formal no, no té cap, mm, diguéssim, no té una ambició de ser un documental espectacular ni res. El més interessant és això. Per tant, eh, el, el que faré és incloure en, en aquest mateix podcast que estem gravant l'àudio del programa perquè pràcticament no se perden gaire informació no? de, de, del tema visual, ja que el més important són les declaracions. Radio mirando al futuro. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a la única emisión de este muy especial espacio radiofónico. Un programa muy especial, desde luego, tanto por su contenido como por su forma. Por su contenido, vamos a dedicarnos a hablar precisamente de radio, de unas radios muy particulares, como esta desde donde les hablamos. Vamos a hablarles de lo que se conoce como las radios libres. Vamos a hablarles de unos medios de comunicación que no están reconocidos legalmente, pero que llevan 25 años siendo la voz de la realidad de la calle en eso que llaman tejido social. Son los medios de comunicación de la gente de la gente ejerciendo su legítimo derecho a comunicarse con libertad. Muy bien, pues cuando quieran, empezamos. Pues como está demostrado que lo mejor es empezar por el principio, vamos a hacer un poco de historia. Ah, Radio Pica empezó en el 1981, concretamente el día 3 de marzo, eh, perdón, el 9 de marzo, y pues la idea era de coordinar actividades creativas eh, de vanguardia o actividades que no tenían pues eh, su fuente de difusión en aquella época en los medios oficiales. Cuando Marconi inventó la radio, poco podía imaginar que estaba inaugurando una nueva era en los medios de comunicación de masas el nuevo medio competía con los periódicos, que hasta entonces habían desempeñado la labor de informar a la población y dar forma a la opinión pública. enseguida se hizo patente el enorme potencial de la comunicación inalámbrica como instrumento de utilidad militar. En cuanto su uso trascendió a la vida civil, aquellas primeras emisiones de partes meteorológicos y boletines informativos no tardaron en hacer evidente su no menor potencial como herramienta de publicidad y propaganda. Como era de esperar, los políticos no tardaron en aprender de los publicistas. La radio jugó un importante papel como arma de propaganda al servicio de los gobiernos y su importancia no haría más que crecer con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con su definitiva conversión en arma de guerra, la radio cayó rápidamente bajo el control de los gobiernos, que se apresuraron a nacionalizar los servicios radiofónicos y a someter el espacio radioeléctrico a fuertes regulaciones. En toda Europa, la radio se convirtió en monopolio de los gobiernos, hasta el punto de declarar ilegal toda otra emisión. Solo en los Estados Unidos, la radio siguió mayoritariamente en manos privadas, aunque al gobierno no le había pasado desapercibido el poder de la radio. Es por ello que en 1934, e imbuida del espíritu del New Deal, se aprobó el Acta Federal de Comunicaciones. El acta pretendía ordenar la feroz competencia entre los distintos operadores privados que, ante la ausencia de legislación, pugnaban por acaparar el espacio radioeléctrico. Para llevar a cabo tal ordenación se creó la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones la comisión protegía el interés público en el uso del espacio radioeléctrico, recuperando para el público parte del espacio destinado al uso comercial y evitar así el enriquecimiento injusto a través de los métodos empleados para la concesión de licencias. En la práctica, ello se concretó en la reserva de un 20% del espacio radioeléctrico para su uso no comercial. Y eso fue lo que hizo posible que en 1949 Luis Hill creara la KPFA Pacífica, considerada la primera radio libre de la historia. Desde Berkeley, California, la KPFA Pacífica, fundada por antiguos objetores de conciencia a la Segunda Guerra Mundial, se adelantaría en 20 años al nacimiento oficial de la contracultura, a la que habitualmente se relaciona con las radios libres. La radio estaba gestionada de modo asambleario, con cargos elegidos periódicamente y se financiaba con las aportaciones de socios y oyentes. En Inglaterra, mientras tanto, una nueva generación crecía con el rock and roll. Pero en la BBC solo podían escuchar esto. O esto. BBC broadcasting. Así que los jóvenes británicos tenían que sintonizar Radio Luxemburgo, cuyas transmisiones cruzaban el Canal de la Mancha. Y esto fue así hasta que un joven emprendedor, Ronan O'Rafili, lanzó Radio Carolina, que emitía desde un barco en aguas internacionales para esquivar la legislación británica que prohibía cualquier emisión que no fuera la de la BBC. El fenómeno de tales piratas se esfumó pronto, pero habían creado el precedente de que era posible emitir al margen de lo que dictara el gobierno, y la imagen romántica de los piratas se convirtió en un poderoso reclamo para cientos de jóvenes idealistas en toda Europa que estaban deseando hacerse oír. Pronto, las ansias de expresión de la juventud desbordarían el marco de la música. Durante la década de los 70, las sucesivas crisis económicas y políticas sumen a la juventud europea en un estado de descontento y gran agitación. La autonomía obrera en Italia, el punk en Inglaterra, el resurgir de las corrientes anarquistas sirvieron de caldo de cultivo para el nacimiento de multitud de emisoras por toda Europa. En España, inicialmente, el fenómeno pasa desapercibido, no es hasta la muerte del dictador que se produce una explosión de libertad. En 1978 aparece la que se considera la primera radio libre de España, la efímera Onayura, apenas recordada hoy en día. Tras este primer intento fallido, habría que esperar hasta 1981, el año en que desde la más estricta clandestinidad, Salvador Picarol comenzaba las emisiones de Radio Pica. Bien, el cierre de Radio Pica realmente fue histórico porque no se ha repetido una cuestión así, tanto la repercusión social que tuvo como la manera en que fue clausurada, ¿no? El cierre fue eh, sin ya previo aviso, de madrugada, sobre las 7 de la mañana, y con eh, unas tres o cuatro furgonetas de los Mossos de Escuadra. Se llevaron absolutamente todo, desde los emisores hasta las platinas, los tocadiscos, los micros, absolutamente todo. Después de aquellas primeras radios libres de finales de los 70 y principios de los 80, el cierre de Radio Pica podría considerarse el punto de inflexión a partir del cual el fenómeno de las radios libres se consolidaría en España. Radio Bronca nace en el año 87 en el distrito de Nou de Barcelona. Eh, al principio tiene una cobertura solo del distrito de Barcelona. Se empiezan las emisiones con un emisor autoconstruido ante la necesidad de un grupo de jóvenes que vienen de otro de un proyecto que había habido en el barrio de Horta que se llamaba Radio Ibiza, que no prosperó. Se comienza con un emisor autoconstruido con dinero prestado de unos compañeros de Radio Inoxidable de Santa Coloma y con equipos de, baja frecuencia pues de Radio Ibiza. Radio Topo es una radio libre de aquí de Zaragoza que lleva 12 años funcionando y es la heredera de Onda Borde, una emisora que comenzó sus emisiones en 1986. Tanto el proyecto de, Onda Borde como el proyecto de Radio Topo son proyectos que vienen de diferentes movimientos sociales, pues de gente que estaba implicada en asociaciones vecinales, en diferentes movimientos sindicales, libertarios, ocupas, el proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Contrabanda se inició en el año 1988, eh, siguiendo eh, la estela eh, tanto de, una época como, fueron los 80, de, grandísima actividad en lo artístico, en lo cultural, y la estela que había dejado e iniciado Radio Pica, años después Radio Bronca, y Radio Contrabanda se sumó el, proyecto de la Asociación Contrabanda se sumó a, a, ese reguero eh, por, la libertad de expresión. La idea de fundar Radio Clara fue, surgió en 1981 más o menos, cuando un grupo de amigos del movimiento libertario se dio cuenta que se dio cuenta que habían cosas que no salían en los medios de comunicación convencionales. Entonces, en unas jornadas libertarias pensaron que sería una buena idea fundar una radio libre. Radiolo yo creo que aparece en mediados de los 80. Yo llegué aquí en el 89, pero ya lleva unos años ya funcionando. Y surge a raíz de, una radio que montó la Asociación de Vecinos pues para, darnos, para dar información sobre lo que pasaba en el barrio. Bueno, usted, estamos ubicados en Orcasitas, que supongo que la gente sabrá que es un barrio pues en Madrid que tiene una tradición luchadora bastante importante, porque pues, aquí hubo mucha precariedad en cuanto a vivienda, en cuanto a recursos y, bueno, pues eh, la Asociación de Vecinos pues consideraba interesante pues tener un medio de expresión. Pues las radios libres en Madrid surgen a finales de los años 70, principios de los 80, desde personas y colectivos que se movían en torno a los movimientos políticos que había en ese momento. Eh, por ejemplo, antimilitaristas, ecologistas, gente proveniente de los sindicatos y de los movimientos vecinales. En las primeras experiencias empiezan a darse en diferentes lugares, a finales de los 70 y es a principios de los 80 cuando empieza a haber una actividad muy grande, creándose un montón de radios, eh, creándose muchísima expectación con este tipo de experiencias. Y bueno, pues la gente comienza a tener acceso a una tecnología, se empieza a fabricar radios de forma muy artesanal y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, eh, locales, eh, de todo tipo. Pues Radio Libre para mí es de hecho, no tan solo difundir una serie de problemáticas sociales, culturales, que no se dan a conocer porque no interesa políticamente, socialmente, sino también avanzarse creativamente. La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro, no profesional. Una radio libre es un espacio creado eh, por la gente y para la gente. Es una radio no profesional, es decir, no hace falta eh, tener un carnet de periodista para poder comunicar lo que se quiera a los oyentes. Radio Libre es una radio que no depende de un grupo empresarial, un grupo empresarial o un grupo político. Aparte de eso, yo creo que se distingue sobre todo en el discurso que se da, da un discurso distinto al que dan los medios y no solo desde el punto de vista mm, que ellos abordan los temas, sino que además también nosotros hablamos de temas de los que ellos no hablan. Al ser medios que no eh, pretenden comerciar, no tienen publicidad eh, ni nada que se le parezca, eh, eso, permite que, los contenidos sean, sean, de otro orden, con otras, otros intereses, pues sean intereses principalmente artísticos o políticos o ideológicos o culturales. Una radio libre no deja de ser una iniciativa ciudadana es decir, no solamente una iniciativa ciudadana en el campo de la comunicación, sino algo más. Es decir, es un espacio de participación social, eh, abierto, participativo, democrático, eh, plural. Eh, no se queda solamente en esa parte de ser un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es, es mucho más en ese aspecto. Y pienso que esto es importante por el hecho que a veces parece que es sinónimo de radio libre, pues decir compañero, compañero o compañera, ¿no? es esto y algo más, ¿no? La cuestión creativa que le quieren llamar comunitaria, alternativa, eh, cultural, me da igual. Yo lo único que sé es que la radio que se está haciendo ahora es una radio participativa eh, en la que la ciudadanía puede participar tanto llamando y tal como desde dentro, porque al fin y al cabo nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas. Y que además de cultural, alternativa, lo esencial de la radio es que es radio, es que es comunicación, es, una manera de expresarse, yo diría que hasta artística. Que la llamen como quieran. Para mí que me dejen hacer radio. Con escasos medios y el esfuerzo de los voluntarios, se consiguió poner en marcha proyectos de gran calado, que nada desmerecían los de las grandes cadenas. Estas radios funcionan básicamente con mucha ilusión, con mucha voluntad, es muy duro y sobre todo el mantenimiento. La parte económica es la más dura, una de las más duras, porque la mayoría de radios no se mantienen con cuotas de los asociados, de los oyentes, o conciertos, o ven, autoproducción de cassettes, de CDs, etcétera, ¿no? Nuestra radio, eh, al ser una asociación, pues funciona a través de una asamblea. Todas las decisiones, proyectos, propuestas, siempre pasan todas a través de la asamblea y los socios, sean programas, sean socios, pues deciden en la asamblea. ¿no? Luego a nivel de trabajo hay lo que son las comisiones de trabajo de la radio, cada comisión se encarga de, una sección o de una parte del funcionamiento y bueno, como comisiones pues está economía, está programación, estas relaciones exteriores, técnica evidentemente eh, y bueno, promoción, etcétera. El órgano de gestión de Radio Clara es el Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas, el CECA. Es un grupo de afinidad que funciona de forma asamblearia. Ahí se toman las decisiones, tomamos las decisiones que creemos oportunas para la gestión de Radio Clara, tanto de programación como de continuidad, de financiación. Las radios libres pueden ser en muchas cosas, pero básicamente eh, son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser gente, un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y con inquietudes sociales eh, y culturales que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, eh, abierta, eh, asamblearia, o sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación, sin ánimo de lucro, o sea, no, hay una, no es una iniciativa empresarial, sino es una iniciativa que entra más en lo social, en lo, y muchas veces también en lo local, ¿no? Por un poco su contexto en el que se encuentre, ¿no? La autogestión, la independencia financiera y el trabajo voluntario se han mantenido como signos de identidad de las radios libres, en diferente grado según la época y la zona, pero siempre marcando la distancia con la radio comercial. Nosotros, pues, eh, pues quizá al contrario, no, o sea, no queremos subvenciones, no queremos que la administración, depender de la administración y ser un satélite ¿no? de la misma, por lo tanto, un poco la línea siempre a seguir, lo que siempre se quiere conseguir es vivir de la autogestión, sea a través de la cuota de socios, sea a través de las actividades múltiples que, hacemos y que cada vez pues, tenemos que ir haciendo más, o donaciones particulares. Nuestra financiación se basa en el compromiso. Cada programa tiene que aportar una cuota mensual y gracias a eso, evidentemente, vamos tirando para adelante. El dinero proveniente de estas cuotas se dedica a, eh, a, los aparatos técnicos, a las averías, al emisor, a mejorar en definitiva la radio. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, o sea, no tenemos publicidad, pero no porque no podamos, que podemos, porque no queremos. Radio Clara se, ha mantenido económicamente, bueno, históricamente se ha mantenido gracias a las aportaciones de los socios y de la gente que hacemos la radio. Después, últimamente, hace tres años o cuatro, estamos incluyendo una pequeña publicidad para poder mantenernos publicidad de barrio, de tiendas pequeñas, de grupos afines. Las personas que estamos metidos en esto lo hacemos, lo hacemos por amor al arte y en muchos casos nunca mejor dicho. entonces, eh, aquí nadie cobra, todo al contrario, pagamos nuestras cuotas religiosamente. Eh, y entonces, los lo mayores inconvenientes es que para resolver el, trabajo y el día a día de la emisora, que es es mucho trabajo y muy, muy variado, eh, dependemos de, la disposición de, de, los individuos, que además de hacer radio y mantener esta radio en funcionamiento, debemos eh, trabajar, debemos para comer, <laughs> como, como todo hijo de vecino. Desde su aparición, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos, las radios libres brindarían no solo un cauce de expresión, sino un sello de identidad a una parte de la juventud. Pero su utilidad e incidencia no se detendrían ahí desde movimientos vecinales, sindicales, políticos, a las tribus urbanas, vanguardias artísticas, corrientes de pensamiento, divulgadores, encontrarían en las radios libres su necesario canal de expresión. Se practica la libertad de expresión eh, claramente, sin los cortapisas económicos o políticos eh, que, que controlan todo el resto de las radios. La radio institucional la controla el partido que está en el poder en ese momento, al igual que la local el cabecilla del ayuntamiento es el que marca las líneas políticas y en la comercial quien lo marca todo pues es el dinero y la política de los anunciantes. Nosotros en concreto fuimos los primeros, incluso abazándose a, a los medios oficiales, al abrir el teléfono y tener 24 horas un contestador para que la gente en cualquier momento deje su mensaje de que es un concierto, de que yo qué sé, que la Guardia Urbana me ha pegado una paliza o que voy a hacer una exposición muy guay. Sin las radios libres eh, no hubieran habido muchos movimientos culturales tipo musical, estético y tal, que a la que dieron, dieron mucho apoyo en los años 80 y pienso que ahora se está desperdiciando por parte de editoriales, discográficas, eh, que, están estas, estas plataformas por parte de los grupos, porque eh, ahí tienen, tienen un sitio donde no les van a cobrar por poner sus discos, por ejemplo, donde van a poder decir lo que piensan eh, con, toda libertad y, sin embargo, prefieren que lo cual dice mucho de la, de la, escena musical y artística y cultural, prefieren ir a grandes medios que para mí son simples imitadores sin más, sin más suquillo yo considero que es, uno de los, campos de cultivo donde, se genera y donde se formula toda la novedad que luego vamos a, recibir o nos van a vender como, cultura institucional. Lo que mañana vamos a poder ver en los museos de arte moderno de, de nuestras ciudades, muchas de esas iniciativas estoy seguro que habrán sido formuladas con muchísima anterioridad en medios de comunicación libres. Este, este, tipo de radios eh, ofrecen un montón de, posibilidades y de, contenidos. Eh, de alguna manera han servido para, ser el altavoz de lo que no tiene cabida en ningún otro espacio, es decir, en la radio pública ni en la radio comercial. Eh, desde iniciativas y propuestas culturales y musicales hasta la participación de los propios vecinos de un barrio que encuentran en estas radios una forma donde poder hablar. O gente joven que tiene la posibilidad de desarrollar su propio proyecto, ya no solo para aprender, sino para desarrollarse creativamente y en cuanto a contenidos, ¿no? Y ahí yo creo pues, que hemos servido de canal para todas las propuestas alternativas eh, musicales, pero sobre todo para esa cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión y con el acceso ciudadano a los medios de comunicación, que realmente no se está dando ni en los medios comerciales, pero es que tampoco se está dando en la esfera de los medios públicos, que no están haciendo esa labor de medio público. Es decir, en ese aspecto yo creo que este tipo de radios están haciendo más labor de medio público que los propios medios públicos que se han convertido en medios institucionales. Sirva como ejemplo reciente, por la repercusión obtenida en los medios de comunicación oficiales a nivel nacional, uno de los actuales programas de Contrabanda FM, una de las radios libres históricas de la ciudad de Barcelona. Bueno, el proyecto Nicosia surge mm, a partir de la necesidad de encontrar nuevos espacios ¿no? para, para, las personas que están diagnosticadas con, con, problemas mentales. Originalmente es una experiencia que se empezó a hacer en, Argentina, en, dentro de un hospital psiquiátrico, pero lo que intentamos hacer aquí es readaptar esa experiencia al contexto sociocultural catalán. Y la idea era generar un espacio a partir del cual ellos puedan tener eh, la posibilidad de, hablar, comentar, expresar, eh, integrarse de alguna manera socialmente. Eh, de hecho, sí, la radio poco a poco se ha ido transformando en un espacio de, de integración para ellos. Desde el principio la idea era trabajar con una, una radio libre, sobre todo porque este modelo de, radio como servicio público es algo que, me parece que tiene que ser revalorizado socialmente y que tiene que tener eh, un, mayor espacio. Yo creo que el programa de, Radio Nicosia que estamos emitiendo por, Radio Contrabanda em, ha tenido la fuerza y ha tenido la repercusión que, que ha tenido, básicamente porque porque se le ha podido generar ese espacio desde esta radio. Se ha cubierto la noticia, digamos, para muchísimas, en, muchísimos medios de comunicación audiovisuales y se han generado un montón de reportajes en distintos medios que hablan de la experiencia de Nicosia. La experiencia de Nicosia es posible entonces gracias a que existe un espacio como, como Contrabanda, que es un espacio que, que abre, que se abre para, este tipo de, proyectos que, están más allá de lo, de lo comercial. En la primera mitad de los 80, las grandes empresas radiofónicas descubrían el territorio virgen de la FM, que a pesar de su cobertura limitada, ofrecía una alta calidad de la señal. Enseguida se dieron cuenta de que entre los escasos habitantes de aquel territorio inexplotado se encontraban las primeras radios libres, cuyos oyentes eran un consumidor potencial tan bueno como cualquier Las grandes cadenas rediseñaron su oferta para captarlo, adoptando las formas y el lenguaje, pero descargándolos de cualquier contenido reivindicativo o crítico. Yo soy de la opinión de que radios culturetas como Radio 3 bebe de, radios como Radio Pica, Contrabanda o Bronca, o otras en otras localidades. O sea, sin nosotros no sabrían qué emitir, qué tipo de programas hacer. O sea, es una imitación con más medios, pero no deja de ser una imitación barata de, de nosotros. Aprovechando sus influencias políticas y sus grandes recursos, las empresas de la comunicación se lanzaron a copar el espacio radioeléctrico de la FM. Las grandes cadenas estatales y comerciales querían todo el pastel y las radios libres eran un estorbo. Bueno, hablando de cierres, persecuciones y otros mamoneos, Decir que la estrategia de los encargados de, gestionar el dial ha ido variando con el tiempo. Podemos encontrar el, tema de Radio Pica en el que simplemente se secuestran los equipos al más moderno hecho con nosotros últimamente, que sería ponernos una emisora con la que es imposible competir encima para tratar pues de, de callar nuestra voz. En el caso de Radio Topo, por ejemplo, Cope FM de repente un buen día aparece encima de nuestro dial y acaba fastidiándonos nuestras emisiones, con lo cual pues eh, creemos que la conferencia episcopal no era el digamos el medio más adecuado para ocupar nuestro dial y bueno, finalmente hemos conseguido volver a él. Pues eso, que más de una vez han intentado, cerrarnos y alguna vez físicamente, recuerdo que una vez vino aquí la policía, precintó el local y pues el precinto en desaparecer, lo que tardó en la policía del lugar nos pusieron multas mil veces y jamás se han pagado, jamás se han pagado. Radio Clara cuando empezó, empezó sin licencia, como es, normal, ¿vale? Y sufrimos tres cierres, dos por parte del PSOE y uno por parte de la UCD. Y hubieron, cuando se cerraba la radio, sentimos, nos vimos reforzados por la, por la gente que la escuchaba, hubieron grandes movilizaciones en, en Valencia. Eh, y en Madrid pues, nos encontramos radios donde empieza a tener un movimiento de gente muy importante, empiezan a mejorar sus instalaciones, a tener un apoyo social y ciudadano muy grande y empieza a ser algo eh, ya destacable, incluso preocupante para las administraciones públicas que se encuentran, que surge eh, una serie de demandas y una serie de iniciativas que no están reguladas legalmente y tampoco tienen muy claro cómo hacerlas también surge, me imagino, que el miedo de los, eh, de los medios tradicionales de ver que su figura en, el espacio mediático se ve en peligro por parte de estas iniciativas que cobran mucha fuerza de forma muy espontánea, sin apenas recursos, pero con un gran apoyo social. Y entonces llegaron los verdaderos piratas. Una radio libre no, eh, tiene ánimo de lucro, no pretende eh, comerciar eh, con la actividad del medio y una, eh, una, radio pirata es una, una, radio que, estando en una misma situación de, legalidad, sin licencia, eh, se, pone a emitir y lo que pretende es una actividad comercial con, con, el, con, el, medio de comunicación. El único parecido que tiene con las radios libres es que no tienen, no tienen concesión administrativa, o sea, permiso legal para, para emitir. La radio pirata es eso, música y publicidad. Justo es una radio pirata para mí, aunque ya tenga licencia. Radio pirata para mí es lo que he definido antes como radio poste. Entonces, un ordenador conectado a un, a un poste emisor que solo emite música y, y publicidad, que es una, una radio comercial a lo bestia. Si las legales hacen irregularidades, por decirlo así de un modo suave, las emisoras piratas sí que emiten con muchísima potencia, Mm, emiten donde les sale de las narices y sí que nosotros entendemos y hasta vemos un poco lógico que claro que la administración quiera regular un poco porque es que el caos radioeléctrico que hay en Madrid y supongo que también en Barcelona y en las ciudades grandes es, es que es insostenible pero claro lo que no es lógico es que paguen unos por otros. Este tipo de medios no se sienten identificados con el concepto de radio pirata es decir este tipo de labor que no deja de ser una labor de servicio público servicio ciudadano eh, no se puede catalogar como una, como una actividad pirata, como una actividad ilegal. Eh, entonces, en ese aspecto, el concepto radio pirata no serviría para definir este tipo de emisoras de radio. El concepto radio pirata nosotros lo dirigimos más a emisoras eh, comerciales que, no cuentan con licencia. las radios libres ciertamente no cuentan con licencia. O sea, son unas radios sin papeles, pero eso no significa que sean radios piratas, significan eh, que son radios que no tienen, una, no tienen unos papeles, no tienen un reconocimiento legal, pero sí, sí que tienen un reconocimiento social, que para eso es mucho más importante. Y si no han contado con ese reconocimiento legal, ha sido por dificultades administrativas, es decir, porque la propia legislación y, propia, y porque las propias administraciones eh, autonómicas y estatales no han querido o no han sabido abordar esa demanda social. Poco a poco, la voz de las radios libres, una vez influyente y potente, se fue ahogando entre el ruido de las interferencias. A día de hoy, en el dial de la FM impera la ley de la jungla. Que planteja el procés de regularització, suposo que tant des de l'Estat, específicament de nosaltres, és posar un cert ordre, marcar uns models de l'espai radioelèctric. És a dir, què fem amb les ràdios i què fem amb les televisions? Perquè eh, en l'espai radioelèctric, tant el radiofònic com en el televisiu, hi ha un caos impressionant i una indefinició extraordinària. I, per tant, fins ara s'han donat només títols habilitants a aquelles empreses que han estat constituïdes com a empreses comercials, però nosaltres som força conscients de que hi ha altres realitats, iniciatives cíviques que també volen utilitzar l'espai radioelèctric i expressar la seva opinió lliure. Per tant, el que hem de fer és primer estructurar el model. Sin influencia política, sin grandes recursos económicos y sin licencia, las radios libres se vieron atrapadas en el fuego cruzado de los intereses políticos y económicos en pugna por el dominio del espacio de la comunicación dentro de un campo de batalla donde la única ley que impera es la del más fuerte. La situación actual no ha variado, curiosamente, en un cuarto de siglo, o, o un poco más y todo. Realmente en el resto de países, ya no hablo de Estados Unidos, pero del Estado español, es que no existe la ley y estamos, como se dice vulgarmente, con el culo al aire. O sea, eh, de un momento a otro nos pueden cerrar y no tenemos ninguna legislación que nos ampare. O sea, lo que se dice y que se amparaba en el artículo 20 de la Constitución de la libertad de expresión, esto es papel mojado. En cuanto a la situación actual, pues bueno, un poco caótica. Yo muy bien no sé cuál es la situación actual. La Administración parece que tampoco la sabe. Andan dando palos de ciego. Quieren regular sectores que desconocen y que ni siquiera se han acercado a ellos para, preguntarles cuál es su proyecto, cómo es. No sé qué es lo que pasa cuando se permiten emisoras ilegales que, que son meramente un negocio. Decir que jamás han gestionado nada ni controlado nada, solo les interesa rentabilizar. Eh, o sea, ven el dial como algo económico, no como un espacio que nos pertenece a todos, que no son ellos los dueños, simplemente lo gestionan. Durante todos estos años mm, eh, se, ha pretendido eh, hacernos pasar porque estábamos en una situación de ilegalidad. No, para ser ilegal tiene que haber una ley que esté violando. Esto quiere decir que a efectos legales nosotros no existimos. Entonces, eh, eh, durante todo este tiempo, lo que han estado haciendo los sucesivos gobiernos, no importa de qué color, eh, ha sido eh, pasarse la pelota los unos a los otros. El reparto de, los medios de comunicación eh, eh, es muy sencillo hasta el día de hoy. Están los, medios que gestionados directamente por el Estado o medios comerciales que han conseguido sus licencias por los concursos oficiales siguiendo, siguiendo una, política de, amiguismo o de intereses comerciales o de intereses políticos o las dos cosas juntas a nivel estatal percibimos la situación de, las redes libres como una especie de <laughs> casa de tocamerroque. Eh, por un lado, lo que vemos es que aparecen ya no solo las radios, incluso televisiones van apareciendo y desapareciendo en todo el espectro, pues cantidad de, <laughs> cantidad de emisoras. Vemos que hay un extraño batiburrillo de, espacios radiofónicos donde pues en unas comunidades optan por el cierre, en otras dejan que, que directamente se haga un poco barra libre, lo que dé la gana. En el caso de Aragón, como todavía no está muy ocupado por la escasez de población, el espectro, pues dejan un poco manga ancha. De todas formas, eso lo apreciamos como un, completo caos. En medio de este panorama sin regular, navegan las radios libres desde hace 25 años, solo en la comunidad valenciana sin previsión, en su momento una solución. En 1990, cuando estaba el PSOE en el gobierno, eh, pedimos la concesión de una licencia y nos concedieron nos concedieron una licencia de carácter cultural a tres radios del País Valenciano, a Radio Escarpia de Segorbe, a una radio de IBI, y que, tenía la licencia de los jesuitas, y a nosotros. La radio de IBI vendieron la licencia, la radio de Segorbe sigue emitiendo y nosotros también seguimos emitiendo. Con la llegada de lo digital y el anuncio del apagón analógico, el Estado español se ve obligado a legislar. Bueno, creo que para hablar o para diseñar, podríamos decir, el marco jurídico donde se mueven las radios libres, lo primero y lo principal es partir de las bases constitucionales. Entonces, hay que recordar que nuestra Constitución, en el artículo 20, reconoce, por una parte, la libertad de expresión y, por otra parte, la libertad de comunicación, tanto en una vertiente activa como en una vertiente pasiva, es decir, recibir información con unas determinadas características, veracidad, imparcialidad, objetividad, etcétera, y además crear, comunicar ¿eh? y por lo tanto es necesario crear medios de comunicación. Esto es importante y es un dato relevante porque el derecho a tener medios de comunicación, a crear, a tener acceso a esos medios de comunicación, al, al, espectro radioeléctrico, al cable, a lo que sea, es un derecho instrumental que necesita de la previa regulación del legislador. No es un derecho que goce, podríamos decir, de la misma protección constitucional que la libertad de expresión o que el derecho a recibir una comunicación o una información veraz. Es importante destacar que desde la perspectiva de las radios libres que tienen, asociativas o comunitarias, que tienen una dimensión local, no existe una regulación coherente, no existe una regulación global, una regulación que tenga eh, en cuenta de una forma precisa este fenómeno que ha surgido. Esto pasa, de hecho, incluso con la propia televisión. Aquí en, en, nuestro país se ha solido regular, se suele regular partiendo de televisión y por el tipo de técnica que se utiliza y también de la radio, pero falta una visión eh, conjunta, horizontal de lo que es la comunicación. Esto se ocurre en otros países donde se habla, por ejemplo, en Francia, de comunicación audiovisual, incluyendo tanto la televisión como la radio, como las nuevas comunicaciones electrónicas, que es importante, por ejemplo, radios a través de Internet, etcétera. ¿Qué ocurre además, y es importante, con el tema de las radios libres de dimensión local, que no están previstas, están en una cierta situación, podríamos decir, de alegalidad? Y esta situación de legalidad, como ya pasó en su momento con las televisiones locales por cable, puede generar problemas, porque el propio Tribunal Constitucional dijo y reconoció que la no regulación, por mucho que no se impida, que no sea ilegal, puede limitar el ejercicio de ese derecho. Aprovechando esta circunstancia, desde determinados colectivos relacionados con las radios libres, se plantea la necesidad de resolver de una vez por todas la situación de estos medios de comunicación. En el año 2001, la Asociación Cultural de la Tripulación del Comodín, eh, que hacía un programa en contrabanda en aquella época, eh, lanzó la iniciativa legislativa popular por el acceso público a los medios de comunicación. Cuando empezamos a, averiguar el estado de la legislación en España, nos sorprendió descubrir que ni siquiera estaba contemplada la, existencia del, operador eh, sin ánimo de lucro. Según las leyes en España solo existen dos tipos de radio. Son las redes públicas y las redes comerciales. Eh, paradójicamente a radios que existían hace 15 años como contrabanda o incluso mucho más como Radio Épica, no tenían lugar en la legislación. En concreto, la propuesta de la tripulación eh, consistía básicamente en el reconocimiento del operador privado sin ánimo de lucro, eh, las radios comunitarias o incluso televisiones, la reserva de un espacio del sector radioeléctrico. nosotros proponíamos un 20%. en exclusiva para, para, estas asociaciones sin ánimo de lucros que intentarán eh, hacer su programación. Eh, la reserva también eh, del espacio de la capacidad de ancho de banda del cable para los emisores también independientes, no comunitarios y sin ánimo de lucro. Y la parte quizá más peleaguda, que era el organismo que debía regular este porcentaje del espacio que se reservaba. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reconocer a, estos, a este servicio de comunicación? Yo creo que, en primer lugar, adoptando una definición mucho más amplia, que tenga en cuenta no solo la radio estricto sensu, como ha sido entendida muchas veces, o la televisión, sino el fenómeno de comunicación en un sentido global. Por una segunda parte, lo que es importante es realizar una reserva a este tipo de asociaciones que realizan este servicio, porque ellas mismas, con las capacidades económicas que tienen, no pueden sobrevivir en un mercado precisamente porque no participan ni desean participar de este mercado. Lo que desean es dar aportar un pluralismo más, ¿no? más, más variedad en opiniones, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esto? Se ha hecho en Francia, se ha hecho en Inglaterra. Reconocimiento legal, a nivel legal, de este tipo de radios, con reserva por una parte del espectro radioeléctrico o bien con reserva de tiempo de emisión en cualquier otro tipo de canales tecnológicos que no sean las, las ondas de frecuencia modulada. ¿Cómo articular esta reserva de un espacio público de comunicación? Aquí hay un pequeño problema al principio que hay que tener en cuenta, que es la existencia de radios libres o asociativas que llevan muchísimos años emitiendo. Por tanto, a estas radios se les tiene que dar un reconocimiento especial, quizá a partir de cláusulas de transitoriedad, de disposiciones transitorias que les permitan adecuarse a los requisitos que a nivel técnico o de ordenación se les exija, para garantizar condiciones de transparencia, objetividad, que es un poco eh, parecido a la licitación pública eh, y no discriminación, hay que articular quizá mecanismos como las comisiones reguladoras independientes, que están basadas en la existencia de personas que tienen una magistratura moral, como se ha llamado, porque son expertos técnicos o personas pertenecientes también al tercer sector que puedan aunar todo un conjunto diverso de opiniones para poder valorar o calificar a, los nuevos candidatos a ocupar ese espacio público de comunicación. Es necesario que se consiga, primero, un reconocimiento legal eh, de este tipo de iniciativas eh, de comunicación. Eh, porque si no hay ese reconocimiento legal nos podemos eh, ver obligados a una posible desaparición, como está ocurriendo, por ejemplo, en la radio. Al no existir legalmente, llega cualquier tipo de emisora comercial, invade el dial y nosotros no tenemos ningún tipo de derecho para reclamar nuestra existencia, por lo cual acabamos quedando mudos porque no tenemos ningún tipo de derecho, somos sin papeles. somos irregulares, no tenemos derechos, no tenemos espacio, no existimos legalmente. Entonces, tenemos que reclamar ese espacio y tenemos que conseguir que haya algún tipo de reconocimiento legal. Y con ese reconocimiento legal nos tendríamos que conseguir hacer fuertes para reclamar que verdaderamente se nos concediera el espacio que nos merecemos, pero no solo que nos merecemos, sino que, que existe esa demanda de que estos medios existan. En el 2004, con el último cambio de gobierno, se abre por fin un proceso de regulación. Los primeros borradores continuaban anclados en la vieja concepción del espacio de comunicación como un recurso a explotar comercial y políticamente. Las primeras propuestas, entre otras eficiencias, no tenían en cuenta las situaciones específicas de las comunidades autónomas, ni, por supuesto, contemplaban la existencia de las radios libres. ¿Con esto qué quiero decir? que la regulación del espectro radioeléctrico, la asignación y la distribución de frecuencias, se regula y se rige a nivel estatal por el Gobierno y por el Ministerio correspondiente, Ciencia, y Tecnología, etc. Son los que distribuyen las frecuencias. En el caso de las radios por frecuencia modulada, aunque sea la, comisión, la comunidad autónoma perdón, la que otorgue esas frecuencias, viene predeterminado por la previa distribución que haya realizado el Estado en los planes de frecuencia, etc. Esto puede ser, para mí, en mi opinión, es algo problemático, uno, porque existe muy escasa participación de las comunidades autónomas en el diseño de, este, de estos planes de frecuencia, y dos, existe también una nula participación de las entidades locales y de otros movimientos asociativos de esa dimensión local, con lo cual ese reparto no suele tener en cuenta realidades o fenómenos muy específicos. Es por la influencia de los propios medios libres que la actual propuesta de ley en vías de trámite contempla por primera vez en la ley española la necesidad de reconocer al ciudadano, a la comunidad, como emisor, como usuario activo de los medios de comunicación. Jo vull recordar que la llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediari entre la realitat i els ciutadans, i qui és el depositario de la llibertat d'expressió és als ciutadans, no, no als professionals de la informació ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, doncs això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès voldrien, creurien que seria raonable de, de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja teníem ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo i el paper important que tot això feia. El que nosaltres proposem a Madrid és que reservin un espai per, per aquest tipus d'emissions. Una vegada definit el model, reservin un espai. I fins i tot nosaltres preferim, per la pròpia naturalesa d'aquestes ràdios, que en comptes d'un concurs hi hagi una acceptació d'unes condicions determinades i l'atorgació directa del títol habilitant, més que fer un concurs, perquè no acabem de veure que aquestes ràdios hagin de competir entre elles. Jo crec que són, són elements, diguéssim, necessaris dins de la societat. Fer un concurs perquè es competeixin amb, amb ella, entre elles seria una miqueta desnaturalitzar aquest, aquest procés i entrar en un camp que ni elles suposo que volen entrar ni nosaltres volem que entrin. Però aquest és el nostre propòsit. Veurem si el govern central l'atén. Haig de dir que hi ha molt bona disposició en aquest moment dins dels sectors polítics del govern central. Jo crec que amb una llei marc com la llei de l'audiovisual que simplement defineixi l'existència del tercer sector i el seu dret a tenir una presència en l'espai radioelèctric ens permetrà en el futur anar desplegant normes que regulin aquest sector. Si a més a més eh, el govern central també entra en aquest joc i, i creu que hem d'estar també regular aquesta situació, jo crec que en tot cas, donarem passos petits per als que són més defensors de l'utilització absolutament lliure les barris elèctrics. Semblaran passos petits, però jo crec que seran passos fonamentals per reconèixer que els ciutadans tenen dret a expressar-se de forma lliure i, de, i, i tenir iniciatives que no passin ni per les ràdios comercials ni para las radios públicas. Lo curioso es que nos dicen que queremos eh, tener voluntad, todo el pueblo español, de ser europeos y tenemos que ser europeos y homologar las leyes iguales. Esto es mentira, o sea, realmente no sabemos eh, cómo acabará porque aunque parece que hay cierta voluntad, cierta sensibilidad, yo personalmente lo pongo en duda actualmente. Pienso que he visto tantas cosas tantas comisiones, tantas reuniones, tantos concursos, y ya no me creo nada. ¿Qué proyectos tienen? Pues no creo que lo sepan ni ellos, porque por un lado se habla de que cuando venga la digitalización cabremos todos, porque si no de otra manera hay que cerrar radios. Nosotros creemos que se pueden cerrar las piratas estas que se dedican a hacer negocios o, o las de fanáticos religiosos. Eh, con la experiencia de los años en, estos medios, eh, todo el proceso de regularización, eh, nosotros nos, mantenemos con cierto escepticismo a la expectativa de qué es lo que puede suceder. A lo largo de los años hemos oído este discurso un montón de veces y, hemos, y del mismo modo hemos visto cómo ese discurso se lo han pasado de, un gobierno a otro sin, ningún tipo de, de, pudor. Con lo cual, estamos a la expectativa, estamos no solo a la expectativa, sino poniendo todo lo que está en nuestras manos por, hacer que ese proceso, eh, ese proceso sea, eh, se haga lo más fluidamente posible, pero eh, como digo, no tenemos, no alegramos grandes esperanzas por si acaso. A lo más que aspiraríamos las redes libres sería que nos dejaran en paz, pero como por otro lado somos realistas, por nuestra parte lo que nos gustaría sería que legalmente nos tuviéramos un espacio lo que ha dado en llamada administración las radios culturales, que nos dejaron nuestro sitio en el dial con una serie de mínimos compromisos. Nosotros hemos renovado la licencia hace poco, entonces tenemos unos años aún de, licencia. El asunto de la regularización que se está llevando a cabo en, en el Estado español, pues lo vemos desde lejos pero con interés, porque somos parte del movimiento de radios libres, queramos o no, y nos gustaría que todas las radios libres estuvieran legalizadas porque lo vemos como un factor importante. Siempre es una protección contra posibles interferencias y contra intentos de tapar de las típicas radios, radios comerciales que van a saco a ocupar todo el dial. ¿En qué condiciones se va a hacer esta regulación? Porque los que nos tememos es que hasta ahora, como ha pasado, se nos relegue a posiciones pues muy minoritarias. Es decir, se va, posiblemente se regule estas radios ya no solo están radios, sino que se posibilite la asistencia de radios y televisiones digitales eh, sin ánimo de lucro y alternativas, pero muy posiblemente con unas condiciones de número de frecuencias y de cobertura muy, muy pequeñas. Y al final, pues mm, lo que creemos es que esta regulación va a llegar tarde y mal. Queridas, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Aunque se quedan cosas en el tintero, esperamos hayan hecho una idea de qué son las radios libres, su origen y funcionamiento. Del mismo modo, esperamos también haber expuesto la encrucijada legal en la que se encuentran y de la que depende en gran medida su futuro. Gracias por su atención y no dejen de buscarnos en su dial.